Paskui aš regėjau. Štai atsivėrė vartai danguje. Ir pirmasis balsas, kurį buvau girdėjęs man gaudžiant tarsi trimitą, kalbėjo. Užženk čionai, aš tau parodysiu, kas toliau turi įvykti. Bematant mane ištiko dvasios pagava. Ir štai danguje stovėjo sostas, o soste buvo sėdintysis. Jo išvaizda buvo panaši į jaspio ir sardžio brangakmenius, o vaivorykštė juosinti sostą buvo panaši į smaragdą. Aplinkui sostą regėjau 24 sostus ir tuose sostuose sėdinčius 24 vyresniuosius, baltais drabužiais, o jų galvas puošė aukso vainikai. Nuo sostos kriejo žaibai, aidėjo balsai ir griaustiniai. Septyni deglai liepsnojo priešais sostą, o tai yra septynios dievo dvasios. Priešais sostą tviskėjo tarsi stiklo jūra, panašiai į krištolą. Sosto viduryje ir aplinkui sostą buvo keturios būtybės, pilnos akių iš priekio ir iš užpakalio. Pirmoji būtybė buvo panaši į liūtą, antroji būtybė panaši į veršį, trečioji būtybė turinti tarytum žmogaus veidą, ketvirtoji būtybė panaši įskrendantį erelį. Kiekviena iš keturių būtybių turėjo po šešis sparnus. Aplinkui ir viduje jos buvo pilnos akių. Ir be perstojo, dieną ir naktį jos šaukė. Šventas, šventas, šventas. Viešpats visagalis Dievas, kuris buvo, kuris yra ir kuris ateis. Ir kiekvieną kartą, kai sėdinti į sostę, gyvai per amžių amžius, būtybės šlovindavo, garbindavo ir jam dėkodavo, 24 vyresnieji parpuldavo prieš sėdintį į sostę, pagarbindavo gyvai per amžius ir numesdavo savo vainikus priešai sostą, kartodami. Vertas esi mūsų viešpatie ir dieve priimti šlovę, pagarbą ir galybę, nes tu visą sutvėrėjai. Tavo valia visa yra ir buvo sutverta.